моя Сама не своя И я вижу в этом толк Делать музыку живи Немало смог увидеть ты Немного больше, чем они Тут каждый хочет свой кусок Оторвать от земли И мы выше Тянем смог к небу, а я здесь Кто-то курит косяки Кому-то ближе недр Замысловатый тип точит стиль Кто-то копит на машины, кто-то втопит их на пыль Газу, пронеси меня к горам Выше, выше, я мечтаю вас потрогать Когда на крыше крыши поднимает горизонт Настроение и я снова знаю этот звук Снова радует земля С неба падают дожди, света мало подожди Нами прожиты все дни, нами Брошены мосты, тут с неба падают дожди Света мало, подожди Нами прожиты все дни Нами сожжены мосты С неба падают дожди Света мало, подожди Нами прожиты все дни Нами сожжены мосты Тут с неба падают дожди Света мало, подожди Нами прожиты все дни Нами сожжены мосты и вроде бы живой, но убитый Люби свою семью, люби и будь любимым Нас опять винят во всем, мы опять не правы в праве Я потерял слова, но вспоминаю их устами Местами замолкнет моя тень И как раз пронзит эту мелодию с космоса Бас Таранта спросит трек, как малиновый рассвет Так и быть я запою, но чертиши попрошу и я отзовись народ Ближе к сцене тут тепло, адреналин То, чего вы так хотели Дети вспотели, долго со мной пели Теперь проникаем в музыкальные постели мало, падают дожди Света мало, подожди Нами прожиты все дни Нами сожжены мосты Тут с неба падают дожди Света мало, подожди Нами прожиты все дни Нами сожжены мосты С неба падают дожди Света мало, подожди Нами прожиты все дни Нами сожжены мосты не попадают дожди Света мало, подожди Нами прожиты все дни Нами сожжены мосты С неба падают дожди Света мало, подожди